Cien malaperis la traditiae letteroi. Neniu raitus nei la valoron de interreto cae de giai comuniciloi en la moderna mondo. Oni apena o povus nun tempe vivis sen ret messagioi ciel whatsappo, skypo cae similei rimedoi. Sed ec tiai mirindai conqueroi de technologio aul lasas iom da perdo. Pro la actualae comuniciloi, oni prescau tute for perdis la cutimon screbi cae expedi tradizia in papera in letteroin, en covertoi ornamitai per belae postmarcoi. Ciu tio ci estas nur nostalgia penso de maliunulo, shainas al mi che ne. Citiun penson mi ec havis, vidinte fragmenton de filmeto farita antau quelcae tagoi en la cent quara Universala Congresso de Esperanto, quiu ocasis en Lachtio, Finlando. En tiu filmeto, la mond conata Esperanto verkisto Sten Johansson informis che li comensis sian literaturan carieron pro stimulo de Brasila plum amico ciam ambau estis ancorau tre iunai. Vidante che lia sveda amico posedas mirinde belan vivetsan verco stilon en siai letteroi, ili interchanges letteroin dum plura iaroi, la brasilano insistis che li traducu cae originale ecverku en esperanto. Cae Sten felice sequis la proponon. Tiu brasilano estas mi mem. Sed nia amicetso ocasus hodiau, per la fulm rapida cae in longai messagioi, eble mi ne perceptus la talenton de mia amico. Pro interreto, prescau tutte perdigias iar mila cultur tradizio. Pensu pri la leteroi de Paolo en la Nova Testamento, pensu pri la letteroi al iuna poeto der Heiner Maria Hilke. Pensu pri la lettero de Kafka al sia patro, cae pri tiui de Vincent van Gogh al la frato Theo. La Samon, oni povas diri pri la letteremo de Dostoyevski, Fernando Pessoa, cae aliae famuloi. Cae ne forgesu la valoran collecton de leteroi de Zamenhof, quio faridis ne nur historiei documentoi, sed stilinstruoi pagioi. En Verona, Italuio, clubo de Iulieta respondas al miloi da leteroi venintai e la tuta mondo lau inspiro de la fama dramo de Shakespeare. Oni devus ne forlasi tiun bellan cutimon ciam oni vergas tradizian, paperan, letteron, tiam oni haltas por momento, cae dedicas veran, profundan attenton al amico au familialo. Oni detale rapportas factoin, racontas interesan ocasajon, casajon, esprimas personain ideoin, cae sentoin. Cae ciam oni iras alla posto fixeio, tia eta laboro, estas vera omaggio al amata persono al quiu oni expedos la paperajon. De nove practici tion antiquan cutimon estus regaino de delicatezzo en mondo ofte tro tecnica. Compreneble, por tio ne necessus cesigi la modernan interretan comunicadon. Ili ambao ovus frate convivi